gauzak ez dira aski ikertiak izan, pentsatzen dugu, gauza fite utziak, bazter utziak izan dira, zen eta nahi du erran, egun guziez, uh, norbait behar, dela, behar duela burrukatu eh, gauzen eta lortarazeko, eta hor bezala dire, eh, zeusen daleak errandu hastetik ez zuela laburantxan nahi bere formakuntzetan, uh, bon, uh, le, lehendakariak ere ez dakit nola, zemaneraz uh, ikusiz urbiletik, uh, urbil hor bat dela beste formakuntza zentro bat, uh, bon, ez ditu helduak hartzen, ben aurrak eta ber formakuntza... Hori bera. Pentsatzen dugu, ba, nonbait, bon, konkurrentzia minioa bazela, bien artian, ez dira hain urrun batetik beste da, Ez da behar hanatzi bi formakuntza egiteko ma manera desberdinak direla, ene ustez, eh? Bon, mm. bon ba, biztan hau, aiateatu dituzte zenbakiak, txarrak dira, iduritzekulako ziluak bat dira, aspalditik. Eta nahi du egan, bon, nola estaltzen aldiren hori biztan dela zaila dela. Hoi ez da behar zen behar lehenagotik lotu. Eta uh, eh, soluzioa, atxaman duten soluzioa da, saltzea. Laborantza forma kuntza horien berezikta zen, ari ziren eh, hemenko diendek ilan lanian, hemenko txaldek ilan lanian. Eta berrezik isi beruaik ilan. hori naiz, uh, mila eh, bederatzen eta irurogoita hama hiruan, uh, eh, montatu ginuen uh, eh, emeko siberoko laborari ekilan uh, gestioneko talde batzu, eta hortan uh, ikasik ginuen gure txaldeko uh, gestionearen kudeatzen eta uh, analisen egiten. Eta baginen laborari handan bat hortan sartiek ginela, segun, naiz, berroita mar laborari baginela, baginela ez da behar ahatzi ere, memento hortan pixka lotia dela, Uh, lehen eh, herri kontratua izan zen Txiberuan, mila bederatzen eta hirrogoita hama zazpian, eta hortan... lehen frantzian. Lehen, bai, hori Siberuan, eta lehena Frantzian, hori, eh, kontra de hori, eh, pixka bat, eta nola erraiten den bezala, frantzez da leze erraiten den bezala. Eta horretan, eh, animazalea, eh, itxarriko norbait, eh, norbaitzean, frantzua dazkon eh, zen gehiena, bena ba, baziren eh, beste batzu, nahi du erran, itxarriko formakuntza hori, argunt idekia zela, eta hemenko laborantxari, eta hemenko gizarteari lotia zela.